Govorimo o životopisu poslanika alaihi salatu wasalam i govorimo u uvodu o predislamskom periodu. Govorili smo najprije o poslaniku sallallahu alaihi wasallam precima, o poslanikom sallallahu alaihi wasallam djedu, njegome amidži, o njegovoj prvoj supruzi Hatidje radijallahu anha i govorili smo o njegovom ta'budu odnosno posvećenosti ibadetu Allahu subhanahu wa ta'ala u pećini Hira. Sada se ponovo vraćamo malo unazad, večeras govorimo u ovoj prvoj pod temi o stanju meke i pojave kusaja prije samoga Kureša. Mi ćemo reći šta je to Kusaj, odnosno koji je to Kusaj bio. Kusaj je bio prethodnik poslanika alaih salatu wasalam njegovog roda Kurejšija koji je bio iz pete generacije prije poslanika sallallahu alaihi wasallam znači iz pete generacije do samoga poslanika sallallahu alaihi wasallam Kusaj je imao neke svoje odlike zato što je on u potpunosti preuzeo vlast i vlast predao samome Kurejšu. Naime, poznato je da je ime Kurejš nastalo po Fihru ibn Maliku. Fihru ibn Maliku on je bio znači također iz poslanikove sallallahu alaihi wasallam loze i njegov nazimak je bio Kurejš. Pa je cijelo pleme koje se razgranalo od ovoga čovjeka Fihru ibn Malika se nazvalo Kurejš po samome Kurejšu nazvano je Kurejš, znači po ovome čovjeku koji je imao nadimak Kurejš. Oni koji su pravili životopis i zapisivali životopis poslanika sa oselem biografiju, a također njegovih prethodnika kažu da su poslije Ismaila selam nasljedstvo i vladavinu u području Meke u Haremu imali njegovi potomci. Međutim, te potomke su kasnije nadvladali njihovi rođaci od Ismailove supruge. Znači, tačnije njihove dajđe. Njihove dajđe su ih nadvladale i oni su ovladali Mekum. Oni su bili inače iz plemena Džurhum. Oni su bili iz plemena Džurhum. Znači, to su bili ljudi koji su bili rođaci Ismailovih potomaka po njihovoj majci. Po njihovoj majci, znači majka koja je bila udata za Ismaila a.s. je bila iz plemena I povremeno, znači, njihova vlast se gubila, ali kasnije vlast dobijaju ti ljudi iz plemena Međutim, kada je Meka došla u njihovo posjed, u njihovu vlast, Onda su oni narušili svetost same Meke, počeli su uzimati jesti ono što je bilo dodijeljeno Meki kao hedija, kao poklon i počeli su činiti zulum ili nepravdu onima koji su ulazili u Meku i dolazili u Meku. Tako da dva plemena, a to su Benu Bekr ibn Abn Menat ibn Kinane i Gabešan ibn Huza, dva plemena, ta dva plemena su se dogovorili da se bore protiv njih i da ih istiraju iz Mekke. I oni su im najavili rat i tako se i desilo i Benu Bekr i Gabešan su ih protirali iz Mekke. A Meka u džahilijetu je bila takva da u njoj nije mogao da opstane zulum, odnosno nepravda, da ostane tiranija kao što su radili ti ljudi iz znači plemena Đurhumi. Niko ne bi, znači u Mekki tada nešto od nepravde učinio, a da ih Allah subhanahu wa ta'ala ne bi izveo, odnosno da ih ne bi protjerao iz Mekke. Ne bi ni jedan kralj, niti car, krenuo na Mekku, a da Allah subhanahu wa ta'ala ne bi toga cara i uništio. Vama je svima poznata priča o slonu. Kažu zato da je Mekka nazvana Bekom. Znači ima i drugi naziv Mekke, a to je Bekka spominje se u Kur'anu. Da je nazvana bekom li te tebuku al džababira. Zato što Meka je takva da znači sjeće presjeca vratove silnika. Zato je nazvana Beku. Ima i drugo tumačenje da je to izvrnuta zemlja ili tako nešto, ali znači evo u ovom tefsiru, odnosno u ovoj siri navodi se tefsir ove ove riječi beka, to je da, znači drugi naziv za meku. Kada u njoj napravi nešto što nedolikuje, kada napravi zulum, kada napravi nepravdu, kada budu tiranini, onda Allah subhanahu wa ta'ala ih izbaci, odnosno izvede. To se desilo, znači i putem dva plemena, Benu Bekra i Gabšana ibn Huza'a. Zatim, e, Gabšan ibn Huza'a je preuzeo vladavinu znači samom kućom misli se na e, Bejtul Haramom a to nisu bili oni koji su se nazivali Benu Bekr znači bez njihoga uticaja što se tiče Kurešija ovih nasljednika Fihra ibn Malika oni su bili u Mekki ali tada nisu bili toliko uticajni imali su samo nekoliko kuća oni su bili nastanjeni u Mekki Međutim, bilo ih je, bilo ih je malo, bili su raštrkani, imali su samo nekoliko kuća. Oni su bili raštrkani među svojim plemenom Benu Kinane, a Benu Kinane je bio to su znači sinovi Kinane, a Kinane sam je bio jedan od prethodnika samoga Kureša, odnosno Fihra ibn Malika. Kada su na početku govorili spominja lozu poslanika sa Selem, spomenuli smo i Kinanu. Znači oni su bili raštrkani među Benu Kinanom. Tada je pleme Huza e, preuzelo vlast nad Bejtul Haramom, znači jedni od drugih su nasljeđivali tu vlast sve do zadnjega. A taj zadnji je bio Halil ibn Habešije. Halil ibn Habešije. Potom je došao ovaj Kusaj, kao nasljednik. On je bio iz plemena Kurejiš. I zašto spominjemo ovo? Zato da bi pokazali kako su Kurejšije došle na vlast u Mekiji. Da oni nisu uvijek bili glavni u Mekiji. Nego da su se odvijale stalne borbe između različitih plemena. Neka plemena su bila u srostvu sa samim poslanikom sallallahu alejhi ve a neka su bila i daljnjega srodstva, neka nisu imala nikako srodstva sa poslanikom sallallahu alejhi ve sellem i Kusaj ibn Kilab, znači on je bio sin Kilabov, Kusaj, je oženio kćerku ovoga Halila. Kćerku ovoga Halila koji je bio posljednji iz plemena Huza, posljednji nasljednik. Tako da je Kusaj dobio sinove i ti sinovi i sam Kusaj su kasnije preuzeli postepeno vlast, znači putem svoje žene. Znači, Kusaj je zadobio vlast i sabrao je svoj narod u njihovim kućama, to jest objedinio njihove kuće, njihove kuće je učinio da budu jedne do drugih, da budu bliske i postao je faktički kralj svoga naroda. Potvrdio je kao novi vladar ono što su Arapi i prije imali kod sebe od običaja, od tradicije, od vlasti on je to smatrao kao jedan dug, dug koji je on dužan da isplati prema Arapima. Potom Kusaj je ostario i poslije njega dolaze njegovi sinovi. Znači, sama vlast se dijeli među sinovima Kusaja tokom njegovog života, odnosno pri kraju njegovog života. Kusaj je bio prvi čovjek koji je napravio daru Nedve, odnosno onaj poznati klub, ako sjećate se Nedvu, poznati klub koji je bio u Meki, u kojim su bili velikani Kurejšija. Pa sjećate se poslanikovi sallallahu alaihi wasallam iskušenja sa Kurejšijama, sa Ebu Džehlom i tako dalje. I sve te fitne i sve te smutnje i satana huškavanja i sve te zavjere su upravo dolazile iz ove kuće Darun Nedve. To je bio njihov klub u kojem su se oni okupljali ti velikani i tu su se donosile veoma važne odluke. Znači, prvi koji je napravio taj klub je bio Kusaj. On je napravio taj klub i vrata toga kluba su gledala prema mesđidu El Kabe, odnosno prema Bejtul Haramu. Zatim je ova kuća od sinova Abdudara Abdudar je bio Kusaju sin i ovaj Abdudar je imao svoje sinove. Kao što su prošle kasnije generacije, ta kuća je prešla u ruke Hakima ibn Hizama ibn Huvejlida. I kada je došlo vrijeme Islama, znači ovaj čovjek eh, Hakim je doživio vrijeme Islama, i za vrijeme Islama je prodao ovu kuću za stotinu hiljada dirhema. To jeste, ovaj klub je prodao za stotinu hiljada dirhema. I to u doba Muavije radijallahu anhu. Nakon što su prošle sve halife, nakon što je otišao Ebu Bekr, Omer, Osman, Ali, onda u vrijeme Muavije radijallahu anhu on je prodao ovu kuću. Pa ga je Muavija prekorio za to i rekao kako ćeš da prodaš ono čime su se ponosili tvoji predci. To je počast za tvoje pretke bila ta kuća i ona je bila važna. Pa je Hakim rekao, zehebetil mekarimu ille takva. Kaže, sve počasti su otišle, samo je ostala jedna počast, a to je takvaluk, odnosno bogobojaznost. Tako mi je Allaha, ja sam ovu kuću kupio u džahilijetu. Znači, tvoje je kupio kuću, kupio od sinova Abdodara. Kaže, kupio sam ovu kuću za krčak vina, za krčak vina. I onda sam je sada prodao za stotinu hiljada dirhima. I kaže, ja vas pozivam za svjedoke da svu ovu cijenu koju sam dobio, sve ovo što mi je isplaćeno, sada to trošim na Allahum subhanahu wa ta'ala put. I upitao je ko je onda obmanjen. Postavlja pitanje ko je obmanjen, a naravno da nije bio obmanjen niko, nego je znači ta kuća ili novac od nje utrošen na Allahom subhanahu wa ta'ala putu a inače u obavijest prenosi imame Dara Kutni u knjizi koja se zove Esma Orijal El Ale dolazimo sada do e, sljedeće teme a to je zakljetva Mutajjebin se zove i zakljetva El Fudul zakljetva Mutajjebin i El Fudul znači Kusaj je imao veliku vlast kao predsjednik iz pete generacije poslanika sa imao je veliku vlast i nikomu se nije protivio. Niti kada bi nešto naredio, neko da bi odbacivao njegovu naredbu. Kada je on umro, onda su njegovi sinovi njega naslijedili i nije bilo također nikakvog razilaženja među njima. Zatim su ljudi iz Benua Abdu Menafa, također jednog od nasljednika ili prethodnika poslanika sallam željeli da uzmu ono što ima od vlasti i bogatstva od Abdudara. menaf je znači bio sin Kusajev i Abdudar je bio sin Kusajev. I svi su oni imali sinove. E sada su došli u sljedeću generaciju i sad dolazi znači polako do razilaženja i do raskola među njima. Sad su ovi sinovi Abdumenafa htjeli da e, preuzmu vlast i bogatstvo od Abdudara. Pa se pleme Kurejiš razišlo. Pleme Kurejiš je sada razišlo. Neki su bili uz Abdumenafa, a neki su bili uz Abdudara. I onda su oni napravili jednu zakletvu da neće ustuknuti, to jest da se neće povlačiti i da neće jedni druge predavati. Da, znači neće jedni druge iznevjeriti. I onda su sinovi Abdumenafa, znači njegovi nasljednici, izvadili jednu posudu u kojoj je bio miris. Znači, taj miris su dobili od svojih žena, znači taj miris su im donijele njihove žene i onima koji su sa njima bili u savezu, koji su ušli u savez, stavili su taj miris kod mesđida, kod mesđidul harama, odnosno kod bejtul harama. Pa su zato nazvani mutajjebin, odnosno namirisani. I sa time se skopio ugovor da znači neće dolaziti do međusobnih borbi između njih oko vlasti i da se neće boriti da se neće boriti za samu vlast. Zatim su se oni dogovorili također da raspodijele ovlasti. Znači jedna od ovlasti njihovih jeste bilo i napajanje hađija, poklon hađijama, zaštita hađija i tako dalje. Svi su raspodijelili svoje dužnosti i te dužnosti se odvijale prema onome kako su se i sami dogovorili. Sve dok Allah subhanahu wa ta'ala nije dao da dođe islam, pa je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao Ma kana min hilfin fil fa fe innal islame lam jeruddehu illa shiddatan Kaže one zakletve, odnosno zavjeti i savezi koji su bili u džahilijetu, Islam ih je samo još više ojačao. Islam ih je još više ojačao. Znači sve što je bilo od dobra, Islam je to i podržao. Imamo i nešto drugo, ili drugi savez koji je bio Helful Fudul. Helful Fudul. A to je, kaže Ibn Ishak, sastali su se, to jeste ljudi iz plemena Kureš, u kući Abdullaha ibn Đuda'ana. Naime, kojim povodom? Jedan čovjek je došao u Meku a nazivao se Zubejd odnosno dolazio iz plemena Zubejd, došao u Meku sa svojom robom. A El As ibn Va'il je bio ugledan u Meki. A onda mu je ovaj uzeo njegovu robu, ovaj mu je čovjek uzeo znači njegovu robu, El As ibn Va'il, i onda je ovaj Zubejdija pozvao saveznike protiv njih. I onda je znači nastala fitna, odnosno smutnja u samoj Meki. I onda skratit ćemo, sastale su se Kurejšije i donijeli su zaključak i kojeg je poslanik sallallahu alaihi sellem u islamu pohvalio. Oni su se dogovorili, sklopili ugovor da će biti jedinstveni u pogledu pomoći onome kome je načinjena nepravda. Sve dok svoj hak pravo ne vrati i Kurešije su nazvale taj dogovor Hilful Fudul Hilful Fudul i ta njihov savez ili ta njihov dogovor je ostao poznat kaže Ibn Ishaq svoje siri rekao je Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam kaže prisustvao sam u kući Abdullaha ibn Đudana znači kada je bio ovaj zavjet odnosno kada se sklapao ovaj savez Kaže, ma bihi Kaže, više bi volio takav savez nego da imam i crvene deve, a crvene deve su bile najskupocjeniji metak u to doba. Kaže, i kada bi u islamu bio pozvan na to, ja bi se na to također i odazvao. Kaže poslanik Alehi salatu wasalam. Što nam govori, iz čega primjećimo i da su predislamski Arapi imali kod sebe mekarum ahlak, to jeste imali su kod sebe moralne vrijednosti. Moralne vrijednosti. Iako su bili na širku, iako su bili u nevjerstvu, mnogi od njih imali su moralne osobine. Pogledajte samo ovih moralnih osobina da su znali dočekati hađe, da su ih napajali, da su ih darivali i tako dalje. Što znači da su kod sebe imali lijepu čud i da su bili poznati potom bez obzira što su kod sebe imali iskrivljeno, iskrivljeno vjerovanje. I nisu činili jedni drugima zulum, iako je njihov zulum se ogleda u tome što su činili širk Allah subhanahu wa ta'ala, a kasnije ćemo možda u sljedećem predavanju navesti kako se pojavio širk ili kako su došli kipovi u Meku. Kako su se pojavili kipovi u Meke poslije mnogih generacija koji su prošle poslije Ismaila ali i Ibrahima alaihisselam. Ovaj Abdullah ibn Đuda'an je znači bio moralan čovjek i pozivao je na moralnost kao što vidimo iz ovih riječi poslanika sallallahu alaihi wasallam. On je bio inicijator ovoga dogovora. Pa je Ajša radijallahu anha pošto je on bio njoj rođak rođak, bliski rođak čak se navodi da bio i njen Amidžić upitala Allahu poslanika sallallahu alaihi wasallam Allahu poslaniće Kaže Ibn Đuda'an, to jest Abdullah Ibn Đuda'an je hranio siromahe. Kaže, on bi dočekivao goste. Pa hoće li mu to koristiti na sudnjem danu? Pa je poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao ne, li ennehu lem kul jevmen rabbi gfirli din. Zato što on nikada nije rekao gospodaru moj, oprosti mi moj grijeh na sudnjem danu. Oprosti mi moj grijeh na sudnjem danu. Ovu predaju navodi ima muslim. Imamo sad nešto što se naziva rihle i To su one riječi sure Kurejš. Li ilafi Kurejšin ilafihim rihle tušita i Znači putovanje zimi i ljeti. Hašim je bio prvi koji je ustanovio znači ovaj običaj Kurejšu. Hašim. A Hašim, pravo Hašimovo ime jeste bilo koji? A pravo Hašimovo ime? Kak se zvao? Bilo je Amr. A nazvan je Hašimom zato što je bio dobar čovjek i što je znao i sitniti hljeb i serid, odnosno poparu i onda je dijeliti pticama, odnosno životinjama. Zato je nazvan Hašimom. Zato je nazvan Hašimom. I on je prvi ustanovio, znači ovo putovanje, ljeti i zimi. Gdje su ljeti putovali, a gdje su putovali zimi? Ljeti su putovali u malo hladnije krajeve, mada oni nisu toliko hladni, a to je Šam, a zimi su putovali u Jemen radi trgovine. Dolazimo do sljedeće tema, a to su El mutalib i Abdul Muttalib. Govorili smo prošli put ko je bio mutalib. Mutalib je bio šta Abdul Mutalibu Ko sjeća? Ne. Bio mu je Amidža. Bio mu je Amidža. Zašto? Zato što kada je Hašim umro u Gazi, na području Palestine današnje, gdje je otišao da trguje, onda je Abdul Mutalib ostao, ostao sa svojom majkom u plemenu Huzaa. I onda je Mutalib kao njegov Amidža otišao po to dijete i onda mu predao, predao mu vlast obećao Majs da će on vladati. Pa su ljudi pomislili da je on njega doveo kao roba i nazvali su ga Abdul Mutalib, odnosno rob, rob talibom. Rob Mutalibov. u stvari nije bio njegov rob, nego ga je doveo da ga naslijedi. Abdul Mutalib je preuzeo napajanje hađija, doček hađija, tih mušriških hađija. Jeste mušički hađija. Nije ovi pravi hađija, nego oni koji su činili širku to doba. Znači, posle Ismaila a.s. se obavljaju hađi, jel tako, ispravno. Međutim, došli su generacije, došli su kipovi, znači došlo je zastranjivanje, ali su oni i dalje, čineći širka Allah subhanahu wa ta'ala, činili hađ, smatrali to dijelom njihovih običaja. Znači, Abdul Mutalib je dobio taj zadatak i onda je taj zadatak izvršavao onako kako ga treba izvršavati. Kaže se, mi smo prošli put govorili, da je on bio veoma brižan i da je volio poslanika sallallahu alaihi wasallam. Jedne noći Abdul Talib sanja da treba da iskopa zemzem. Oni su znali da je postojao prije zemzem, ali je zemzem bio zatrpan. Bio je zatrpan. On jedne noći sanja da treba iskopati zemzem, jer je bio jedan El Džurhumi čovjek Amr ibn Haris kada je napravio smutnju u haremu, u Bejtul haremu, Allah je dao da on bude izbačen iz Mekke i onda je uzeo one vrijednosti koje je imao i stavio ih u zemzem i zemzem sam zatrpao tako da je zemzem presušio. Niko to više nije ni dirao. Onda je otišao u Jemen. Znači, Mutalib je sanjao usno, znači vidio usno, da treba da iskopa ovaj bunar. Imao je, znači, određene alamete, odnosno određene znakove i to je učinio. Uzeo je kramp i sa njim je bio El Haris, njegov sin. Toga dana ili u to doba nije imao nikoga drugoga od sinova osim ovoga El Harisa. Zajedno su kopali i kada je Abdul Muttalib došao do vlage, kada je došao do vlage, onda je kebere, ovdje se kaže donio tekbir, rekao Allahu akbar. <clears throat> Ali to je onaj mušički tekbir, nije pravi tekbir. Mušički. Jer je Abdul Muttalib preselio kao mušrik. Oni su smo da je Allah subhanahu wa ta'ala veći od svega ali smatrali su također da Allahu se mogu pripisivati drugovi to jeste da se do Allaha subhanahu wa ta'ala može doći putem posrednika kada je Abdul Mutalib gotovo došao do svoga cilja i kada je zemzem ponovo počeo teći onda su mu došle Kurejšije i rekli Abdul Talibe to je bunar našega oca Ismaila i mi imamo kaže pravo u tome bunaru pa daj da i mi učestvujemo u tome. Pa je rekao da im to neće dati i da je to prema njegovome snu stvar koja je samo za njega, za njega određena. Naime, kasnije je Abdul Talib našao znači, mnogo tu blaga koje je bilo pokopano od strane ovoga El Džurhumija i onda je Abdul Talib iskoristio znači i to blago i to zlato i kažu da je prvi put u doba Abdul Taliba da su sama vrata Kabe pozlačena da su pozlačena i također e, to zlato, odnosno to bogatstvo je razdijelio među drugima također navodi se poslije ovoga da je Abdul Muttalib se zakleo Allahu subhanahu wa ta'ala zavjetovao da ako bude imao deset sinova da će jednoga priklati, da će ga žrtvovati kod Kabe kada se to ispunilo da je dobio desetero djece, desetero muške djece onda ih je o tome obavijestio i svakom od njih je svakom od njih je dao po jednu strelicu. I svako je na toj strelici napisao svoje ime. I onda su počeli znači, da gađaju tim strelicama. Uglavnom, znači, putem tih strelica i toga gatanja ispalo je da treba da prikolje koga? Ko sjeća? Treba da prikolje svoga sina Abdullaha, odnosno poslanikovog sallallahu alaihi oca poslanikov sallallahu alaihi I onda je Abdul Talib poveo svoga sina Abdullaha da ga prikolje kod kipa Huber. Huber. Nakon što je tamo gatao i kada je to htio da učini, onda su Kurejšije ustale, potrčale iz one daru nedve, odnosno iz onoga kluba i rekli to nećeš uraditi. Mi ćemo ti sve dati, ali nećeš ovdje priklati dijete. Nećeš zaklati ovdje dijete. I onda su se dogovorili da dovedu jednu ženu koja je bila vrač koja je bila vračara i kada su doveli tu ženu ona je rekla da se opet bacaju te strelice pa kada god izađe na Abdullaha da dodaju deset deva deset deva je inače kod njih bila krvarina znači kada se neko ubije deset deva je bila krvarina međutim ovaj put su prekršili to pravilo i onda kada bi bacali te strelce uvijek je izlazilo deset puta na Abdullaha. Tako da je krvarna za njega dostegla stotinu deva i da je Talib priklao stotinu deva za svoga sina Abdullaha, tako da je Abdullah eh, poslanikov alaih salatu wasalam otac ostao da je ostao živ. Prenosite da je vjerovjesnik sallallahu alaihi rekao Ene ibn Zabihajn Ja sam sin dvojice koji su trebali da budu žrtvovani. To jeste potomak je Ibrahima selam što jeste Ibrahim je trebao da žrtvuje svoga sina Ismaila i potomak je također Abdullaha, njegov znači sin koji je također trebao da bude žrtvovan. I također El Hakim u Mustedreku prenosi da je neki beduin došao vjerovjesniku sallallahu ve sellem i rekao o ti sine dvojice koja su trebala da budu žrtvovana, priklana. Pa je poslanik sallallahu ve sellem se samo nasmiješio i to nije negirao. Sljedeća tema jeste ponovno građenje Kabe. Naišla je jednom prilikom velika bojica i jednostavno zidovi Kabe su se urušili popadali su. I onda su Kurejše uzele sve što je bilo od Kabe i to su porušili. Unutar Kabe na njenim zidovima su bile mnoge slike. Različitih i čudnih vrsta. Tu je bila slika Ibrahima a.s. koji u svojim rukama imao strelice za gatanje. Jeli? Hm. Zatim bila je tu slika njegovog sina Ismaila koji je bio na konju i slike mnogih drugih prethodnika kao što je bio ovaj Kusaj, znači iz pete generacije poslanika sallallahu alejhi ve sellem i slike drugih ljudi koji su bili poznati u Kurešu. Svaka od tih slika je opisivala hrabrost ovoga čovjeka i način njegovoga ibadeta. Ibadeta i ono po čemu je inače ova osoba bila poznata. Kada su Koreše izgradile Kabu, zidove Kabe su odigli. Znači, za vrijeme Ismaila selam jedan zid je iznosio devet podlaktica. Devet podlaktica. Oni su podigli još za devet podlaktica, a drvo koje su koristili, osim znači kamena, je drvo sa jedne lađe koja je također bila natovarena drvetom i ta e, lađa je krenula za Abesiniju bila je poslana od egipatskog kralja da se tamo izgradi crkva međutim valja je bila velika oluja i ta lađa se nasukala i došla je na područje otprilike današnje džidbe kada se to desilo onda su oni uzeli ovo drvo i sa njim su napravili ili od njega su napravili ili restaurirali samu kabu kada su došli do mjesta gdje se treba postaviti onaj crni kamen, onda je došlo do spora između njih i taj spor je poznat da je riješen na koji način tako što je taj kamen na njegovo mjesto stavio poslanik sallallahu alejhi ve dok je bio još mladić. Znači, došlo je do raskola između njih. Pa su onda rekli, prvi onaj koji naiđe imat će zaslugu da stavi taj kamen i prvi je naišao poslanik sallallahu ve sellem. Međutim, opet su se počeli sporiti ko će prinijeti da bi to poslanik sallallahu ve sellem stavio. Tada on nije bio, znači poslanik, nije bio ni određen od Allaha subhanahu wa ta'ala u smislu da je objavljeno njegovo poslanstvo, niti su ga oni smatrali poslanikom. Ali eto imao je taj fadilet, Allah subhanahu wa ta'ala je dao da on bude taj koji će staviti kamen. Međutim, opet su se sporili kako će prinijeti taj kamen. Pa je onda poslanik sallallahu alaihi wasallam predložio da prostru nešto poput deke, odnosno velikoga, velikoga zastora i onda su na njega stavili kamen i svako od plemena, odnosno ovih potplemena je uzelo za krajeve ove prostirke tako da su sami prinijeli kamen i poslanik sallallahu alaihi ga je stavio dok su prinosili ovaj kamen kabi, svi su svoje izare, odnosno donje ogrtače, zadigli. Zadigli tako da su se vidjeli njihovi avreti. Tako da su se vidjeli njihovi avreti. To je bio običaj njihov. I to je poslanik sallallahu alejhi ve također učinio. Kada je zadigao svoj izar, onda je čuo glas sa neba koji je rekao ustor avrete pokriji svoj avret. I kaže se također u toj predaji da je poslanik sallallahu alejhi ve bio odgurnut u svoj nos, znači kao da ga je neko odgurnuo i da je rečeno pokri svoj avret i poslanik sallallahu alejhi ve sellem pokrio svoj avret i nikada se više poslije toga njegov avret nije vidio. Imamo sada još jednu stvar, a to je kako je Kaba prije izgledala. Korejiše nisu bilo mogućnosti da izgrade kabu u potpunosti, onako kako je bila u doba Ismaila, Ibrahima a.s. Izgradili su Kabu od onoga što su imali, tako da je Kaba bila nešto omanjega izgleda u odnosu na prije. Tako se desilo i došao je, znači, Islam i Kaba je bila na istom mjestu istoga izgleda. Poslije toga u doba Abdullah ibn Zubeira, odnosno njegovog hilafeta koji je bio privremen, također je Kaaba se bila urušila od silnih bujica. I onda je Abdullah ibn Zubeir izgradio Kaabu onako kako je bila u doba Ismaila a.s. Jer poslanik sallallahu a.s. je imao namjeru da vrati izgled Kaabe onakva kakva je bila u doba doba Ismaila. Međutim, on se bojao toga što su ljudi tek pri, bili prešli na islam da to neće poljuljati njihova srca. Pa je ostavio kabu i nije to htio da učini. Abdullah ibn Zubair je prvi to učinio. Međutim, Abdullah ibn Zubair ulazi u ratove sa Umejevićima i poslije dolazi do sukoba između njih tako da oni katapultom greškom pogađaju Kabu i Kaba ponovno izgori. I Abdullah ibn Zubej tada biva ubijen. Poslije toga dolaze umejevički vladari koji ponovno grade kavu onakva kakva je bila u doba poslanika sallallahu i u doba ovih koji su bili prije poslanika sallallahu alejhi ve odnosno u doba Kurejševića prije islama. Šta se dešava poslije toga? Mervan ibn Abdulmelik čuje za ovu predaju od poslanika sallallahu alejhi ve sellem da tvoj narod kaže radi radijallahu anha poslanik sallallahu da tvoj narod još nije mladu u islamu, da nije nedavno primio islam, ja bi izgradio Kabu onaka kako je bila u doba Ismaila. Imala bi dvoja vrata i bio bi onaj polukrug, tako. Međutim, kada je čuo ovu predaju, htio je da to uradi i posavjetao se sa imamom Malikom ibn Enesom. Pa je Malik ibn Enes radi Allahanhu rahmehullahu ta'ala ga u tome spriječio rekavši ako sada to dopustiš pa ti počneš prepravljati pa će doći sljedeći vladar pa će on prepravljati i bojim se da će Kaaba izgubiti ono što smo dužni prema njoj a to je strahopoštovanje jeli, ovoga mjesta tako da je Kaaba ostala u onom obliku kako bi bila i u doba poslanika sallallahu ve sellem odnosno od tada se nije mijenjao. Bila je restauracija i u naše savremeno doba, ali uglavnom taj oblik je ostao kakav i jeste. Također se navodi da kada su htjeli u doba Abdullah ibn Zubeira da restauriraju Kaabu i kada su otkrili njene temelje i kada su htjeli da podignu temelje također Ismaila a.s. da su dole ispod vidjeli vatru, užarenu vatru, da su vidjeli kao užarenu lavu pa nisu htjeli da to diraju, nego su samo na tome izgradili i tako završili, završili sa gradnjom Kabe. I također, evo, još ćemo na kraju spomenuti da je Omer ibn hatab radijallahu anhu proširio mesjidul haram. Poslije, znači, smrti poslanika sallallahu alaihi wasallam, sve je bilo više ljudi koji su stanovali u Mekki, sve više je bilo kuća koji se približavale, približavale, znači, postepeno iz generacije u generaciju, samoj Kabi. Pa je Omer ibn Khattab radijallahu anhu otkupio sve te kuće i e, proširio je sam Beitul Haram, odnosno mesđid koji se nalazi oko same Kaabe. Tako je bilo kada je Allah subhanahu wa ta'ala poslao poslanika sallallahu alaihi sallam, imao je 40 godina. Znači kada je postao vjerovjesnik imao je 40 godina i bio je opominjač i bio onaj koji je donosio radosne vijesti, pozivao je Allahu subhanahu wa ta'ala, bio je sirađan munira, svjetiljka. Sa ovim smo završili, a prošli put smo znači govorili o precima, precima poslanika sallallahu i događajima koji su prethodili vjerovjesništvo poslanika sallallahu alejhi wa Sljedeći put Allahu taala ćemo nešto više reći o pojavi idolopoklonstva u Kurešu, odnosno među Arapima. Da vidimo kako je to došlo idolopoklonstvo kod predislamskih Arapa, odnosno kako se izmijenila vjera Ibrahima i Ismaila, alaihima selam. Wa dawana davana, alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala rasulna Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.